الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat mir i selam na Allahu poslanika alihi salatu wasalam, onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima. Na njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Meni je više i dosadilo da se kritički osvrćem na ove uvode našeg vrata Davuda, tako da ćemo ovaj put ostaviti onako kako je rekao, iako je izrekao sigurno mnogo toga što nije trebao da govori. Vjerujem da ste vidjeli i čuli da se večeras družimo sa temom koju smo naslovili Da li si zahvalan čovječe? To je jedna tema koja po mom nekom skromnom mišljenju trebala bi da zauzima visoko mjesto kod svakog insana. Braću moja draga i cijene i sestre, mi muslimani vjerujemo i trebali bi da znamo i trebamo neprestano da se napominjemo činjenici da je Allah Đelešanu u nas ljude stvorio na zemlji sa ciljem, a taj cilj nam je pojašnjen u suri Az-Zariyat gdje kaže Allah Đelešanu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ljude i džine nisam stvorio niti s jednim drugim ciljem osim da me obožavaju. Pa i naša primarna zadaća na Dunjaluku da uskladimo svoj život shodno onome što od nas traži naš gospodar Allah Đelešanuhu, čineći njemu ibadete i pokoravajući se njemu onome što je naredio, ostavljajući ono što je on zabranio. Ako pogledamo u vrste ibadeta, kojima čovjek može obožavati svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo da postoje tri vrste ibadeta. Imamo ibadete koji su tjelesnog karaktera, kao što je namaz, gdje čovjek svojim tijelom učestvuje u nekom ibadetu. Imamo materijalne ibadete kao što je obavljanje hađa, iako u hađu imamo i tjelesni dio, ali čovjek bez novca ne može obaviti hađ ili udjeljivanje sadake je materijalni ibadet. I treća vrsta ibadeta jeste, najteža vrsta ibadeta, a to su srčani ibadeti. Ibadeti čije mjesto je u srcu. Pa je bitnost ovih ibadeta mnogo veća nego bitnost ibadeta vanjštini. Pa ćemo vidjeti da se za, za srce kako u pozitivnom, tako i negativnom smislu vezuju mnoge, mnoge stvari. U srcu je iman. U srcu je strah od Allaha. Boži poslanik kaže et takva ha huna. Ovdje je bogobojaznost pa je pokazao u svoje grudi, u svoje srce. Osnovac na Allaha je ovdje. Zahvala Allahu je ovdje. A isto tako nevjerstvo i licemjerstvo i oholost i mnoge druge negativne osobine kao što je zavist, nalazi se isto tako u ljudskom srcu. I nije bez razloga Allahu poslanik kazao doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako taj organ bude dobar i bude valjao, valjaće cijelo tijelo. A ako taj organ ne bude valjao, neće valjati cijelo tijelo. Šta je rekao? Jel to jezik? Jesu li to oči? Jesu li to uši? Ela al kalb, doista ta grudva. Kako je Boži poslanik u tom hadisu i taj komad mesa je ljudsko srce. U vjerodostojnom hadisu Allah poslanik kaže Inna Allahe la janvuru ila suvarikum. Allah ne gleda u vaše izglede. U smislu kako te Allah stvorio, ti to nisi mogao utjecati na to. Ali kaže, gleda u vaša srca i u vaša djela. Pa braću moja draga i ciljne sestre, mi se večeras družimo i učimo o jednom srčanom ibadetu. Srčani ibadeti su bitniji, mnogo bitniji od ibadeta vanštine. Taj ibadet se zove zahvala Allahu Đelešanhu. Velik broj ljudi, nas, bošnjaka, a i u cijelom svijetu, ima pogrešnu viziju šta je to zahvala. Pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi ne zna propis zahvali. Drugo, velik broj ljudi smatra da je zahvala samo na jeziku, a i taj jezik nije poprati ono što se nalazi u ljudskom srcu. Pa ćete vidjeti da možda čovjek proživi 30 ili 40 godina i sva njegova zahvala Allahu je oni 33 puta što rekli nakon namaza Elhamdulillah, ne razmišljajući onako rafalno ispuca Elhamdulillah, hamla da ne zna šta je rekao, a možda jednom da rekne istinski iz srca, bilo bi mu bolji. Kažu islamski učenjaci, Definicija zahvali jeste da je to viđenje tragova Allahovi blagodati na insanu putem njegovog srca, kroz ubjeđenje i putem njegovog jezika, kroz izgovor i putem njegovih ekstremiteta, kroz pokornost Allahu. Pa nam ova definicija pojašnjava da se zahvala Allahu sačinjava iz tri veoma bitna temelja. Prva stvar, iz ubjeđenja u srcu. Braćo, moja draga i cijene sestre, koliko smo puta čuli ljude kada nešto osvoji, kupe, e, završi, uradi, kaže to sam ja uradio sa svojih deset prstiju. O, bravo! A mi ostali koji imamo deset prstiju, šta je s nama? Mi imamo devet, ti deset, pa ti si bolji. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Kaže Allah Đelešanu, ni jednu blagodat koju imate, vi nemate osim što vam je Allah podario. Pa moramo biti duboko ubijeđeni u svome srcu da sve što imamo je od Allaha. To je najbitniji moment u našem srcu, da sve što imamo, a danas ćemo navoditi mnoge stvari, sve je od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to moramo biti duboko ubijeđeni u srcu. Ej, kaže, ja sam inteligentan, ja sam učio, ja se trudim pa sam uspio. Da, treba se truditi, treba učiti. Ali je uspjeh od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prvi sastavni dio zahvali. Druga stvar, zahvala jezikom. Da čovjek istinski sjedni kod kući, uzme šalicu kafe i da razmišljajući o svemu što mu je Allah dao, da iz srca kaže Alhamdulillah, gospodaru tebi hvala. Pogledajte našu braću u Siriji. Pogledajte našu braću u Iraku. Pogledajte braću našu u Palestini. Tako mi Allaha ljudi umiru od gladi. A mi pogledajte kako uživamo, sjedimo u ovako divnoj sali nema granata, nema rata, imamo hrane na izvoz, odjeći, obući, auta, mobiteli. Pa znači da jezikom zahvalimo Allahu, ali da ta zahvala dođe iz srca, da kažemo gospodaru tebi hvala. Koliko je insana koji su bolji od mene, ali si im ti određene te uskratio, a meni si i dao. I na kraju, Zahvala Allahu se manifestuje organima ostalim tako što će se te blagodati koristiti na halal način. Zamislite da vi danas imate nekog prosa na ulici i kaže možete li mi dati Marku da kupim hljeb? Pa mu vi dadnete Marku i onda vidite on ode na ulicu tamo i kupi zato duhan ili alkohol. Kako bi se se vi osjećali? Prevarenim. Allah Đelešanu nije potreban naših ibadita, ali nam Allah dao oči. Na koliko mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu kaže On vam je dao oči, On vam je dao sluh, On vam je dao jezik, On vam je dao srce, On vam je dao razum. I kako mi onda taj razum koristimo? Na duhanu piše duhan ubija i Allah ti dao razum da to pročitaš. A kaže ubija sve osim mene, ja jedini mogu. Kako je Hadži Mujo 90 godina mogu i ja. Pa znači svoj razum, ljudi se drogiraju, ljudi alkohol konzumiraju, ljudi bacaju novac u kladionicama. Zbog čega? Zato što tako mi Allaha ne želi da razmišljaju svojim razumom. A Allah je obdario razumom. Allah im dao oči. Šta svojim očima gledamo? Allah im dao uši, šta slušamo svojim ušima. Da li idemo na koncert, ekspres i neke druge, ili idemo neđe drugu. Ili slušamo nešto što ne treba. Pa znači to su Allahove blagodati za koje ćemo stroge račune polagati. Pa se zahvala Allahu manifestuje na način što ćemo blagodati sve koje imamo koristiti na halal i ispravan način. Velik broj ljudi, možda da noćas napravimo anketu i da upitamo, dobro, ta zahvala Allahu, gdje je njeno mjesto u islamu? Kaže šeh jedan savremeni, Muhammed Salih al Muneđid kaže inne šukra min euđebil bil vađibati a to je potvrdio i šehul islam i mnogi drugi učenjaci, kaže doista je zahvala Allahu na ni'metima jedan od najvećih vađiba u islamu. Ja rab. Jedan od najvećih vađiba je da budemo zahvalni Allahu Đelešanu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Vaškuru lillahi in kuntum ijahu ta'budun. Allahu zahvaljujte ako istinski njega obožajete... Pa je Allah napravio uzročno posljedičnu vezu između obožavanja Allaha i zahvali. Allahu zahvaljujte ako njega obožajete. U drugom ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o insanu inna se sebile ima šakiran wa ima kefura mi smo insana stvorili i dali mu dva puta samo dva, nema trećeg ili da bude zahvalan ili da bude nezahvalan. Pa mi dosta puta glumimo ono lapo lapo, nisam tam, nisam vam, tako u nas dosta puta ono munafički život. Pa nisam kaj zahvalan, ali nisam i nezahvalan. Nema to, to je filozofija, grčka. Ili si zahvalan, ili si nezahvalan. Allah šalu kaže, inna se sebile, ima šakiran, o ima kefura, mi smo mu dali dva puta. Ili je zahvalan, ili je nezahvalan. Pa svako od nas neka sebi postavi pitanje po one tri kategorije. Da li u srcu sam ubijeđen da sve što imam je od Allaha, da li to jezikom govorim i da li koristim Allahove blagodati kako treba. Pa odaberimo kojim putem mi idemo. Braću moja draga i cijene sestre, mnogo je Allahovi blagodati prema nama. Kaže Allah Đelešanu, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا vi ako budete prebrojavali Allahove nijamete, ne možete ih prebrojati. I tako mi Allah kada bi počeli. Kada bi počeli naučno, bez ovoga oči, uši, uzmite samo ljudsko tijelo. Koliko je koliko je dokaza, kaže Allah Žešanu, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ i u vama samima vam mi dajemo ajete zašto to ne vidite. Počnite od glavi, od mozga, od očiju, počnite od trepavica, od usana, od zuba, od ušiju, od vrata, od kičme. To su ajeti. Ja ne mogu da vjerujem da ima insan, da studira medicinu i ne vjeruju Allaha. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Pa nam je Allah dao toliko njemita. Pogledajte zrak. Pogledajte sunce, da se sunce samo malo približi ili da se samo malo odalji. I tako dalje. Toliko nijameta, toliko blagodati. Ali mi govorimo večeras prvenstveno o jednoj blagodati, a mislimo na islam, na iman, na uputu, braćo moja draga. Zapamtite večeras jednu stvar i volio bi tako mi Allaha ako išta naučite i ako išta zapamtite, ovo zapamtite. Nema veće blagodati od islama i od uputi, to je nešto što možeš dobiti samo od Allaha Đelešanu direktno. Allahu poslanik je bio najdraži rob svome gospodaru. Najdraži rob. Njegov amiđa koji me puno valja u životu, puno, još mu amiđa umire na smrtnoj postelji hadisu Buhari, kaže mu Allahov poslanik Amidža, reci samo la ilaha illa, samo reci. To su riječi zbog kojih ću se ja kod Allaha za tebe zauzimati na sudnjem danu. Pa nije rekao pa je umro kao nevjernik. Kaže Allah poslanik bit će u džehennemu do članaka, od toga će mu ključati mozak. Pa Allahu poslanik, inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi men ješa. Ti Allahu poslaniće, ne možeš uputiti koga hoćeš. Allah upućuje, ja rab. Kako smo nezahvalni, tako mi Allah svevišnik. Allah mi svevišnik. živio sam u arapskom svijetu. I Arapi u mnogim pitanjima su nas promašili. Ali, braću moja draga, vidio sam svojim očima ljude u Mekiji i Medini koji ne klanjaju namaz. Ali je nas Allah u ovoj dalekoj Tuzli i u dalekoj Bosni počastio imanom. Njemu padamo na seđdu. Ali kako se mi odnosimo prema tom imanu i prema toj blagodati? Da li ga čuvamo? Braću moja draga, kao što vidimo na utakmici, imaju crveni kartoni, napraviš prekršaj, izbacuju te. Tvoj će tim zbog toga možda izgubiti, ali prekršaj. U islamu imaju crveni kartoni. To što se neko rodio muslima ne znači da će u džennet, a ja bih volio da svi uđemo u džennet. Islamski učenjaci su napisali velika dijela, dijela koja izvode insana izvjeri i mi tako lagano pristupamo tim dijelima. Braćo moja draga i ciljni sestre, šta ako izgubimo iman? Zna li neko prodavnicu gdje se iman može ponovo kupiti? A Allah te na tolikoj udaljenosti počastio da se rodiš od mami Hasni i od oca muji da si musliman od rođenja. Taj, taj islam trebao bi da bude kod dijamant u našim rukama. A nerijetko se tako mi Allah odnosimo prema njemu kao mačeha prema djetetu. Odnosi se pre odnosimo se prema njemu kao da imamo komad uglja. Pa nam prlja ruke, daj baci, stid me kaza da sam musliman. Stid me kaza da se ne rukujem. Stid me kaza da ne idem na ekskurziju. Stid me kaza da ne idem na koncert. Stid me kaza da postim. Stid me kaza da nosim ahramu. Ja rab. Ja rab da imaš dijamant. Hvalio bi se cijeloj planeti, kažeš ja imam dijamant a imaš islam, tako mi Allaha. Svi dijamanti planeti da se skupe ne vrijede 0,01% od islama. Pa braću moje draga i cijene sestre, moramo paziti na taj islam. Moramo paziti na taj iman. To je tako mi Allaha najveća blagodat, najveći nimet koji smo mogli dobiti od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I blago se onima koji osjete slast imana. Kaže Ibn Taymije, rahmetullahi alehi, šta mogu moji neprijatelji meni? Ibn Qajim prenosi u jednoj od svojih knjiga ovu izreku od Ibn Taymije, kaže šta mogu moji neprijatelji meni? Ako me zatvori u, u, u zatvor, kaže to je meni osamljivanje sa Allahom. Čak je znao kazati, kaže, ne mogu se zahvaliti ovima koji su me zatvorili u zatvor ne mogu im se zahvaliti kako mi je lijepo da se osamim sa svojim gospodarom. Ako me, kažu, ubiju, kaže Ibn Tejmije, ako me zatvore, ja ću se osamiti sa Allahom. Ako me ubiju, pa ja sam šehid. Ako me protjeraju, pa kaže prije nisam imao vremena da putujem po Allahovoj zemlji, turizam, ode ja u turizam. Ja, rab. Pogledajte šta znači iman u grudima. Ali kada iman uđe, i zavlada jednim srcem. Braćo moja draga, najveća korist tog našeg imana da pokušamo dokučiti veličinu te Allahove blagodati, prvo na Dunjaluku ćemo biti sretni. Jer insan koji zna zašto je stvoren, zna vrijednost Dunjaluka, zna vrijednost Ahireta, zna vrijednost imana. Taj čovjek ide kroz tunel, ali vidi svjetlost. Ta svjetlost se zove Ahiret. Zašto u Švedskoj i po cijeloj Europi ljudi vrše samoubistva, a prebogati, milioneri, zato što trče maraton, ali ne vide cilj? Oni ne znaju zašto živi. Pa kada insan ima u svojim grudima, to je najveće zadovoljstvo na planeti. Bez obzira najsiromašniji, on zna čeka ga ahiret. Boži poslanik kaže, dovešće čovjeka na ahiretu, koji je bio najviše iskušan, ali je zaradio džennet. Iskušan, ali zaradi u džennet. Pa će ga uvesti u džennet i izvesti iz dženneta. Samo ga uveli. Kažu Allahov robe, jesi li ikada imao ikakvo iskušenje? Kaže, nikad gospodar A dovešće drugog insana koji je bio najbogatiji na planeti, ali ne vjernik, nema imana, pa će ga uvesti u džehennem i izvesti. Pa će mu kazati, Allahov robe, jesi li ikada, a živio 60 godina u blagodatima, jesi li ikada išta lijepo doživio? Kaže, nikad gospodaru. Samo što je ušao u džehennem. Pa braću moja draga i ciljni sestre, mi imamo ključ dženneta. Samo je pitanje šta ćemo s tim ključem raditi. Zamislite da vam danas neko bukvalno dadne i kaže ovaj ključ je ključ dženneta. Šta bi radi sa tim ključem? Bili dali djeci, evo djecu igrajte se, pa umrak mi ga doneste. Ama jok, stavio bi ga u 18 neki tamo sefova da se ne bi slučajno izgubio. Mi imamo taj ključ, la ilaha illallah. Kaže Allahu poslanik, la jedhulul džennete illa nefsul mu'mine. Neće u džennet ući niko osim mu'mina i vjernika. ne dine, inda Allahi, el islam, kod Allaha jedina prihvatljiva vjera na sudnjem danu je islam. Pa mi imamo nešto krupno. Kako na Dunjaluku nas čini sretnim i zadovoljnim. Vjerujemo u kader. Šta god da nas zadesi, ako je dobro, kažemo alhamdulillah. Ako je nešto teško, saburamo pa ćemo biti zbog toga nagrađeni. Pa zato, braćo moja drage i ciljne sestre, znači imamo nešto veliko, imamo nešto krupno. Mi u praktičnom tu životu možemo osjetiti naš iman ne može stajati na jednom nivou. On ide u zrak ili spušta se. To jest raste, jača ili opada i slabi. Najviše šta ga jača, ko onim video igricama kad imate one životne pojene, jesu i badeti. A najviše šta ga slabi to životne te pojene, jesu grijesi. Zapamte večeras, najviše šta jača ljudski iman jeste pokornost. Najviše šta ga umanjuje jesu grijesi. Jeste vidjeli kada uradite neki sevap, pomogli ste nekomi dali ste sadaku, ovo, kako osjetite, osjetite širinu u grudima, pomisliš da si popio šest Red da letiš i da imaš krila. A kad uradiš grijeh, kako se osjećaš? Osim ako su ti svi senzori pregorili. Onaj koji nema senzora, šta god da radi, ne vidi ništa. Ali insan koji ima samo jedan senzor, koji se zove imanu Allaha, uradi grijeh, muči ga. Čovjek nervozan, e, teškomu, mu, Zašto? Oslabio mu iman. Pa braću moja draga i cijene sestre, moramo paziti na svoj iman. Kaže Allahu poslanik, inel imane le jahleku fi džaufi ahadikum kema jehluku seubu fes'elu Allahe en juđedidel imane fi kulubikum. Doista vaš iman, on se iznosa, on se isperi, on se istroši kao što se istroši vaša odjeća. Molite Allaha da obnovi i učvrsti vaš iman. Pa naš iman je izložen danas reklame, časopisi, internet, filmovi, serije, koride. Sve to ostavlja traga na ljudski iman. Pa insan treba da pazi na svoj iman zbog onoga malo prije što smo govorili, zato što je tu ključ dženeta i ne daj Bože da ga izgubimo. Pogledajte samo nekoliko pokazatelja slabosti našeg imana. Prva stvar, iman je, braćo moja draga, neprestana svijest Allahovog nadzora. A pogledajte nas kako lako činimo grijehe. To je najveći pokazatelj slabosti našeg imana. Ja sam to navodio primjer i navešću večeras ponovo ovdje. Zamisli jedan dan da ti dođe neko i kaže pored tebe će cijeli dan sjediti neki uglednik tvoga naroda, Efendija. Da li bi taj dan rekao, Efendija, znaš šta, sjedi, sam da seriju pregledam pa ćemo nastaviti aj ti. Pa Efendija, sakrio ti televiziju, pokrio bi ga čebadima, rekao bi ovo su nam ovdje dušeci. Zašto? Pa da i ne zna da ti gledaš kao Sirije. Ok, to je dobro da ne gledaš pred njim, ali gdje je naša svijest da nas Allah vidi neprestano? Pa je naš iman toliko oslabio da se Allaha ne stidimo. Melije kako i zapisuju ne stidimo, ali stidimo se nekog od naroda više nego što se stidimo Allaha Đelešanu. Pa je pokazatelj slabosti našeg imana to što veoma lako padamo u grijehe. Isto tako, od pokazatelja slabosti našeg imana jeste tjeskoba, nezadovoljstvo. Ja rab, ja rab. Pogledajte život Božijeg poslanika, o tome ćemo na kraju dersa govoriti, ali kako je skromno živio. Dođe u kuću i Aisha pretraži cijelu kuću i nema ništa. U jednom rivajetu kaže našla samo jednu datulu. Koliko puta je znao doći poslanik u kuću, kaže Aisha ima lišta jest. Kaže nema ništa. Kaže ja ću onda danas postiti. Allahu poslanik je od muke, od bolova vezu kamen na stomak. Da kamen pritisne želudac, pa želudac misli da je nešto pojeo, a nije ništa, već ga kamen pritisnuo. A pogledajte nas danas. Ima li neko da nema deset košulja u svom ormaru? Ima li da nema petere hlače? Da nema deset cipela? Da nema tri mobitela? Da nema auto? Da nema krov nad glavom? I opet kad ljude upitaš kako živiš? Kad ste zadnji put čuli neko da kaže Elhamdulillah, teško, ne može, pokradoši, ovo, ono, nezadovoljni. Zato što živimo za dunjaluk. Mi njega nismo shvatili kao prijevozno sredstvo za ahiret. Mi hoćemo tu vječno da ostanemo. Pa je to pokazatelj slabosti našeg imana. Isto tako, Ljudi nam citiraju Kur'an na hudbama, na predavanjima, u knjigama. Reka uzvišeni Allah, ako ne ostavite kamatu, eto vam onda rata od uzvišenog Allaha. U suri al baqara ja rab. Zamislite da ti kaže neko, uvaženi brate, hoćeš kamatni kredit da digniš, ok, potpiši, ali sad ti im potpisuješ da ćeš ratovati protiv najslabije državi na svijetu. Najslabija, eto koja je najnejača. Kako ću ratovati protiv državi? A, a mogu ratovati protiv Allaha? Kaže Allah Želšanu, a ako ne ostavite kamatu, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. A mi tako potpisujemo kamatne kredite, znači da bi promijenuli auto, da bi kupili mobitel, da bi kupili laptop, mi idemo u kamatni kredit. Šta je tu? Pokazatelj slabosti našeg imana. Isto tako, izbjegavanje čestitih i moralnih osoba. Imate ljudi, kada vidi moralni, česte osobe, on je kao riba na suhom. Ona se počne tušit. Ne, može ni, ha, ne može pred njima psovat, ne može ovu, ne može vulgarno pričati, ne može lagat, ne može petljat i on bješi od njih. To ti je odmah pokazatelj slabosti imana. Pa prekomjerno trčanje za dunjalukom. Ja nisam pao sa turabijevim ninja kornjačima s Marsa, ja sam iz Bosni. Treba radit, treba zaradit, ali ne nikako na uštrbi slama. Kada se čuje ezan, sve se ostavlja, ide se klanjat. Ali smo mi dali dunjaluku koji kod Allaha ne vride kao krilo mušci. Jedne prilike Boži poslanik prolazi i kaže, pored uginule ovci, kaže koliko vrijedi ova ovca kod njenog vlasnika? Pa kaže Allah posljednji, da išta vrijedila ne bi je bacio, bacio je kaže kod Allaha dunjaluk je bezvrijedniji od ove ovce kod njenog glasnika. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, a nevjernici kada dođu na sudnji dan, dali bi cijeli dunjaluk, cijeli i još jednom da se iskupio da zaba, ali neće moći. Pa znači, kada bi mogao zarati cijeli dunjalu kako nisi pokoran kod Allaha ti ništa ne znači. Zato kažem, jedno trčanje za dunjalukom. Trčati za dunjalukom, da. I biti milionir, da. I imati auto, da. I imati mobitel, da. I nositi original markirano, da. Ali samo da ne kršimo Allahove subhanu wa ta'ala granice. Nerijetko nam se dešava da taj iman, najbitnija stvar u našem životu, nismo svjesni kada ga zapustimo. Kada počnemo činiti grijehe, kako tu ostavlja negativnog traga na nas? Braćo moja draga, negativne posljedice grijeha. Slabi svijest u Allahu, rekli smo malo prije. Kada bi ti neko danas kazao, trebaš na centru Tuzle početi prvi dan prosit. Prvi dan, nisi nikad pružio ruku. Kako bi ti bilo? Stid me, naiće neki rođak, prijatelj, neko iz škole, profesor. Prvi dan teško, drugi dan teško, treći dan teško, četvrti dan ti već imaš folove i golove. Halo, Allah te nagradio, daj sadake, gore, dole, tamo, vam. Završeno. Zašto? Umrtvio se u tebi stid. Tako i grijesi. Prvi dan ti teško hodat kroz čaršiju da izbacivaš dum dim na uši. Sutra dan ti kočiro, pored nargile, ovako, onako, završeno. Iman znači tanako lizalo. Isto tako, zapečačuju ljudska srca, grijesi. Allah poslani kaže kada insan uradi grijeh, na njegovo srce se stavi tačka. Pa ako se pokaje, to se ispolira, srce postane čisto i glatko. Ako se ne pokaje tačka po tačka, njegovo srce postane crno. Kaže Allah se lato se nam u vjerodostojnom hadisu, kaže crno srce nakon grijeha je kao prevrnuta čaša. Kelkuz el muđahije kao prevrnuta čaša. Sipaj na ovu čašu, sto godina neće kap u nju ući. Tako i ljudsko srce. Kada ga grijesi okupiraju, brate, pa zar ne vidiš, pa haram, pa odeš upropas na dunjaluku, pa droga, pa šiša, pa nargila, pa ništa. On, on tu osjeća se ekstra. Zašto? Zato što mu se srce okrenulo. Pa se čuvati grijeha da nam, ne daj Bože, ne zapečati ljudska srca. Velik broj ljudi nije svjestan činjenici šta uzrokuje činjenje grijeha. Najveći razlog činjenja grijeha, nepaženja na uputu jeste najveće neznanje, a to je neznanje uzvišenog Allaha. Mi malo znamo o svome gospodaru, tako mi Allaha. Mi skoro da nemamo knjige na našem bosanskom jeziku koja govori o našem stvoritelju, o Allahu Đelešanu, o njegovoj veličini, on sve vidi, on sve zna, on sve čuje. Da si dole 800 metara sa rudarima u zemlji, Allah te vidi, Allah te čuje. Allah je ar daje na faku, daje na faku životinjama, daje na faku insanima i ljudima. Pa ne znamo o Allahu Đelešan zato što ne znamo ko je naš gospodar, zato lahko grijehe činimo. Zato su govorili u prvim generacijama, nemoj gledati koliki grijeh činiš, već gledaj kome si nepokoran. Nemoj gledati kakav grijeh čini. Pa kaže ovo nije veliki grijeh, ovo je mali grijeh. Ok, ali kome si nepokoran sa tim grijehom? Nepokoran si Allahu, stvoritelju zemlje i nebesa. Kada je Musa alaihi salatu wasalam bježao od faraona, ja rab. Samo da razmišljamo o tome. Pa došao do domora, faraon ide i stiže. Kažu ljudi mu saovi, inale mu drakun. eno ih, stignući nas, gotovo. Kaže, kella, inne me rabbi se jehdin, ma ja imam gospodara, on će me uputit. Gdje će uput, ljudi ispred mora iza. Kaže, pa smo mu naredili udari štapom. Pa jedan udarač štapom, more, more se popolovilo na 12 prolaza i još ta viši. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, pa ih provedi po suhoj zemlji. Mi danas kad bi mogli, kad bi mogli da rascijepimo more, kakva bi zemlja dole bila? Mokra! Allah Đelešanu je popolovio more na 12 prolaza i zemlja dole ispod bila suha. Udarce Musa alaihi salatu wasalam sa njegovim štapom. Jel nam to ukazuje na nešto? Ukazuje na veličinu Allaha. Meleki koji nose arš uzvišenog Allaha Đelešanuhu, jedan od njih, od njegove resice uha, do njegovog ramena je putovanje od sedam godina. Džehennem je dubok kada se baci kamen sa vrha putuje do dna džehennema 70 godina. Šta to ukazuje? Ukazuje na veličinu Allaha Đelešanuhu. I onda insan dođe i ruči, bukvalno ruči, beuče, nepokoran svome gospodaru. Smijem ja biti javno nepokoran. Tako mi Allah da, da nas čovjek pogleda iz kosmosa, sa mjeseca ili malo dalje, pa zemlja je ovolika, na njoj šest milijardi molekula. Mi smo molekule, uzdižemo se nad gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Zaista je insan čudan. Isto tako, jedan veliki razlog činjenja grijeha jeste društvo. Mnogo omladinaca, mnogo omladinki se pokvarilo, otišlo gdje ne treba, onda kada su počeli da se druži sa lošim društvom. Braćo moja draga i ciljni sestre, kako ostaviti grijehe, kako jačati iman, kako biti zahvalan. Prva stvar, da spoznamo našeg gospodara da znamo da smo stvoreni zbog ibadeta, da spoznamo njegovu veličinu, da spoznamo kada bi došla cijela planeta, da nam na sudnjem danu, ako nam bude određeno u džehennem, ne mogu nam oni podariti džennet i obrnuto. Da ga zato obožajemo, zato što od njega nama ovisi vječnost. Ellevi halekal meute wal ejukum amela. On je stvorio život i stvorio je smrt da bi vidio kako ćete se ponašati. Mi smo ovdje na ispitu. Svako jutro kad ustanete napišite na svome ogledalu ti si na ispitu. Mi smo na ispitu, braćo moja draga i cini sestre. Nemojte dozvoliti da pokvarimo budućnost, da pokvarimo ahiret. Zamislite da vam neko kaže trebate putovati iz Sarajeva do Živinica u autobusu. I ima u autobusu dva prazna mjesta. Jedno je ovdje, a jedno je na kraju autobusa. Na jednom mjestu sjedi lijep, uglađen čovjek sa cvikama, namirisan, čita nešto, a na drugom je neko prljav, smrdljiv, pijan. Kod koga bi vi sjeli? Normalna stvar, osim onih koji nemaju senzora nikakvi, da bi sjeli kod jednog kulturnog čovjeka, ako ništa, neće ništa smrditi. Zamislite, ne daj Bože, a to je samo putovanje od ovda do Živinica, pola sata ili sat vremena a zamislite kada je u pitanju vječnost. Tako mi Allaha ljudi se poigravaju sa vječnošću. Za dunjalučki mali šičar, da budem glavna faca u gradu, da ja budem glavni u školi, da ja budem glavni i to je to. I zbog toga da izgubimo ahiret. Stid nas da budemo pokorni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, jedan od razloga, i to se vezuje za našu temu, razmišljanje o blagodatima. Zamislite da imate čovjeka nekog koji vam svaki dan, a vi ga ne znate, svaki dan neko od njega donese tebi 100 eura. Svaki dan, osvanlo pred vratima, koverta 100 eura. Svaki dan. I nakon tri godine, taj čovjek nakon tri godine, svaki dan po 100 eura, kaže, bili mi mogao, ti ga ne znaš, bili mi mogao otići samo do živinica, kupiti mi vreću kupusa. Bili ti bilo teško, ma koje, Daj da se ja malo njemu revanširam za svo ovo što mi je učinio. Allah Đelešanu je taj koji nam je sve dao. I njemu ništa ne treba od nas, već nama treba naša pokornost. Ali da razmišljamo o veličini blagodati. Ima li neko da bi prodao svoje oči za stotinu hiljada, za milion, za deset, za milijardu? Zamisli samo pokušaj da žmiriš samo 15 minuta kad treba da izaći iz ove sali. Kako je onima koji nemaju oči? Kako je onima koji nemaju sluh? Kako je onima koji ne mogu govoriti? Kako je onima abnormalnima koji nemaju razum? A to ti sve imaš od Allaha. Pa razmišljanje o Allahovim blagodatima koji nam je podario. Kako biti zahvalan, braćo moja draga, vraćamo se onoj našoj temi, početku, zahvalnost Allahu. Allah nam je sve podario. Prva stvar, da gledamo u ljude koji su ispod nas. Mi imamo jedan veliki problem. Mi uvijek ne znam, ko da nismo testove čitali ovi za, za voženju auta. Uvijek smo u jednosmirnoj. Mi kada je u pitanju ahiret, mi gledamo dole. Kada je u pitanju dunjal, gledamo gore. Boži poslanik kaže, nemojte gledati one poviš vas, gledajte one ispod vas. Pa umjesto da kažemo, znači, imam ovo, imam ovo, ali pogledaj koliko je ljudi koji umiru od gladi, nemaju auto, nemaju djecu, nemaju krov nad glavom, a ja to sve imam, hvala Allahu. Čak Boži poslanik kaže, nemojte gledati, zabranjeno, on je poviš vas. A šta mi radimo? Upali serije i u serijama. Jeste li kad vidjeli u serijama da neko toči gorivo? Nema. U njih su auta sa rezervama od 600 litara. Nikad se ne toči. Samo vozaj. Otvori frižider, frižider pun ko šipak. U nas, e da je meni frižider, da mi je auto, vile, da mi je bazin, da mi je trosjed, da mi je ovo. Braćo moja draga, gledamo oni dole, gledate onu našu braću u Siriji, u Jemenu, u Palestini, u Iraku, kojima svakodnevno granate padaju na glavu. Pa da tako pobudimo kod sebe zahvalnost prema Allahu Đelešanhu. Nažalost, mi, kada je u pitanju Ahiret, e pa kaže ja klanjam Bajram, ima haso, ne klanja ni Bajram. A halo, ima li onaj koji klanja pet vakata što se u njega ne ugledaš? E, pusti to, ja sam bolji od Hase i završena stvar. Ko ne mremo, ja i Haso zajedno u džehennem. Ako Haso uđe, ja sam se spasio. Ja sam kaj bolji od Hase, Haso, on ti ni Bajram ne klanja, kaj ja redovno na Bajram budim. I mi sve obrnuto. Tada se ne gleda u hasu, tada se gleda onoga, a kako hafiz Kur'ana, kako onaj posti, kako ona nosi mahramu, kako ona ide na hađ, kako onaj daje zekijat. A, pa kaži, ja sam dao prošle godine dvije marke, nemojte više tražiti ništa dok, dok sam živ životom. Pa znači, braću moja draga, da gledamo kada je u pitanju Dunjaluku ljude koji su ispod nas, kako bismo shvatili koliko njameta imamo. Tako mi Allaha, čitajte statistiku. Hiljede ljudi dnevno umiru što nemaju vode da se napiju. Mi to ne možemo zamisliti kada imamo česmu, odvrni koliko hoćeš. A ljudi, nerijetko muslimani u Africi umiru zato što nemaju vode. Jesmo li sada svjesni njameta? Jesmo li sada svjesni blagodati? Pa da znači gledamo kada je u pitanju Dunjalu k'onaj koji je ispod nas. Isto tako, da budemo, braću moja draga i cijene sestre, svjesni, to što nas je Allah počastio, uputom, imanom, islamom, očima i mnogim drugim blagodatima, bit ćemo pitanje, onoj suri koju svi znamo. na'im, tog dana, sudnji dan, pitani ćete biti o blagodatima koje ste imali. Jedne prilike Allahu poslanik je bio izrazito gladan, pa mu je došao Ebu Bekr, pa mu je došao Omer, kažeš zašto ste došli u vrijeme nije kada dolaze gosti. Kaže Allah će istirala nas glad iz kući. Najbolji ljudi na planeti. Omer, Ebu Bekri, Boži poslanik, gladi nemaju šta jest. Kaže Boži poslanik, kajmo otići kod jednog ensarije, on ima dosta imetka, možda nas on nahrani. Pa im je donio vode i donio im datula. Pa su sjeli u hlad u arapskom svijetu, nije bilo tada klini. Kada su pojeli datule i napili se vode i kaže Allahu poslanik Ebu Bekru i Omeru, Ebu Bekre, omere. Ove blagodati, hladovina i datule i voda. Tako mi Allaha, ovo su blagodati za koje ćete biti pitani. Ja, rab. Ja, rab, pogledajte nas danas. Voziš auto klimatizirano. Ako je zima, uključi grijanje. Ako je toplo, uključi klimu. U kući kako je lijepo. Koliko odjeće, koliko obuće, auta, mobiteli, laptopi, blagodati na svakom koraku, autobusi, bolnice, sve živo imamo I opet ljudi nezadovoljni. Pa znači, braću, moja draga i cijene sestre, da budemo svjesni. Tako mi Allaha za sve što imamo ćemo, ćemo biti pitani. Isto tako, treba da znamo, nerijetko nam se dešava, imamo blagodat pa nam pobjegla blagodat, pa i se sjećamo. Najbolji način da svežimo blagodat jeste zahvalnost. Kaže Allah Đelšanu, وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ Lezi nekom. Vi ako budete zahvalni, mi ćemo vam blagodati povećati. Hoćeš da ti se Allahove blagodati povećaju, a Allah je najbogatiji. Njegove riznice su nepresušne. Samo zahvaljuj Allahu Đelešanu. Samo budi zahvalan. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže kada bi se svi ljudi na planeti sakupili, svi ljudi da ti povećaju na faku samo za dirhem, za dinar, ne mogu, osim što ti Allah propisao. Ali Allahu zahvaljuj, pa će ti Allah povećati blagodati. Vole in šekertum, nekum. Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećati blagodati. Zato kada imate blagodat, zdravi ste, imate porodicu, uspješni ste u životu, Allah vam dao iman, Allah vam dao islam, Allah vam dao druge blagodati. Odvojite vremena, odvojite vremena kako te blagodati ne bi pobjegle. Zahvalite Allahu iz dubine srca, svojim jezikom, drugim ljudima slobodno spomenute. وَأَنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث O Allahovim blagodatima kazuj. Kod nas imate ljudi, ima hotele, ima benzinske pumpe, ima mnogo toga. Kako živiš? A, on odmah konta iskače mi da budem žirant. Nema, teško, ne može se. Ma, got, ti mu dao sadake, evo ti Marka, Boga, de šuti. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث O Allahovim blagodatima kazuj. Jest, imam, Allah mi podarju, radim, trčim, na Allah se oslanjam, išao sam u školu, ulažim, rizikujem, ali imam. I ja, i moja djeca, i moja supruga, i porodca, imamo. Allah nam dao svega. Pa nemojte, braćo moja draga, da budemo nezahvalni Allahu Đelešanu. Isto tako, moramo biti svjesni, neprestano svjesni činjenici da je najgoriji vid nezahvalnosti Allahu koristiti njamete i blagodati u haram. Allah ti dadni vid, gdje ga koristiš. Allah ti dadni sluh, je li slušaš slušalcama Kur'an ili muziku. Svako od sebi nek postavi pitanje, gdje koristimo oči, šta jezikom našim govorimo, da li zikrimo, da li učimo Kur'an, da li ljudima pojašnjavamo Islam ili muzika, laž, potvara, gibet, nemimet i tako dalje. A to su Allahove blagodati. Jedne prilike slušam jednog šeha, govori o blagodati jezika. Pa kaže, bio je na poslu jedan čovjek koji nije mogao govoriti. Nije Kaže, pa se desio neki događaj na poslu, jednostavno trebalo je nazvati nekoga, javiti hitno i da dođe i čovjek bi preživio. On je, kaže, siroma, želeći da pomogni. Digao slušalcu, počeo da mrmlja kako je on mogao. Ovi ništa nisu spustili, slušali, ne razumiju šta je rekao. On opet, siroma, čovjek umiri. Opet pokušao ništa. Čovjek umru. Pogledajte Allahovi blagodati nama prema našem jeziku. Što možemo kazati što nam se nalazi u srcu. Pa da taj jezik koristimo na halal i na ispravan način. <clears throat> Za kraj pogledajte samo Allahu poslanika ali salatu wasalam i njegov odnos prema blagodatima. A iša Allahu ta'ala anha, iako rekli smo, Allahu poslanik znao je doći u svoju kuću, nema ništa. Ništa, znate šta znači ništa? Nema datuli. Zamislite moju kuću sada, Moju kuću da sada neko uzme i sve hrane što ima strese na kamaru. Tako mi Allah stotinu ljudi se može nahraniti. I svako od vas. Koliko ulja, koliko šećera, koliko mesa. Ne može više stati u frižider. Daj škrinju, mala škrinja, daj na dva sprata. Hranu bacamo. Boži poslanik nema datuli. Nema datuli jedni. Cijelu noć stoji i noge mu oteknu. U dobrovoljnom namazu, nije u farzu, u nafili. A Inša kaže Allahu poslanić, pa tebi Allahu oprostio, zašto toliko klanjaš? Jer toliko treba klanjati onaj ko ima grijeha. Kaže Inša, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Ja rab, ja rab, gdje smo mi od poslanika alaihi salatu wasalam? Bio gladan, bio žedan, ali bio Allahu subhanu wa ta'ala zahvalan rob zbog Islama, zbog imana. Pa tako i mi, braćo moja draga, islam i iman i uputa. Imaš rođenog brata, zoveš ga hajde u džamiju, hajde u džamiju, neće ko da ga guraš na haubicu. A tebe Allah učvrstio. Nemoj biti Allahu nezahvalan. Budi mu zahvalan tako što ćeš mu se pokoriti. Isto tako, Allahu poslanik svoje ashabe podučava, kaže Muazu, o Muaze, tako mi Allaha ja te volim, ali da te podučim jednoj dovi, koju ćeš kazati svaki put posle farza. Allahumme a'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike. O gospodaru, olakšaj mi, pomozi mi da tebe spominjem. Olakšaj mi i pomozi mi da budem zahvalan. I olakšaj mi, pomozi mi da činim ibadete na najbolji mogući način. Olakšaj mi da budem zahvalan. Jesmo li ikada dovili Allahu, gospodaru, učini me zahvalnim. Olakšaj mi da ti budem zahvalan. A Boži poslanik, najučenijem ashabu, Boži poslanik kaže za Muaz ibn Džebela, on će na sudnjem danu biti ispred uleme onoliko koliko se kamen može baciti. Najprvi insan pred ulemom, Moaz ibn Džebel. Kaže, Moaz, ja te volim, tako mi Allaha, ali nemoj nikada poslije namaza da ne proučiš ovaj zikr. Allahumme a'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike. Gospodaru, pomozi mi da se tebe sjećam, da tebi zikr činim. Pomozi mi da blagodati tebi zahvaljujem i pomozi mi da ibade činim kako treba. Isto tako, Allah poslani kaže Inne li ta'imi šakiri minel eđri ma li sa'imi as Doista onaj koji jedi ali je zahvalan. Ima istu nagradu kao onaj koji posti i strpi se na toj gladi. Subhanallah il azim. Čovjek posti i gladan, strpio se na tome insan koji jede hranu. Ovo se ne odnosi normalno na, Ramazan. U Ramazanu moramo svi posti, ali misli se na dobrovoljni post. Insan, kaže, koji pojede hranu i zahvali Allahu na toj hrani, ovaj hadis je vjerodostojan, on ima nagradu kao onaj koji posti i strpio se na toj gladi. Subhanallah il azim, kako je velika stvar biti zahvalan Allahu. Za kraj, samo u dvije minute, da rezimiramo sve što smo kazali. Braćo moja draga, ne smijemo nikada zaboraviti. Mi smo stvoreni s jednim ciljem. Allah nam je dao slobodu, volji, možemo izabrati. Kao što smo večeras došli ovdje, mogli smo otići, ne daj Bože, u diskoteku. Allah nas je stvorio da ga obožajemo i dao nam je slobodnu volju. Isto tako, mora da znamo da su kod Allaha mnogo bitniji srčani i baditi od vanjštini. Moramo brinuti o svome imanu, moramo brinuti o svome srcu. Iman se povećava sa pokornošću, a smanjuje se sa grijesima. Isto tako, Moramo biti zahvalni Allahu što nas je na tolikoj udaljenosti, 7000 km probrao, počastio nas u ovim vrletima Bosne, dao nam iman kojeg je uskratio on subhanahu wa ta'ala, znajući zašto ljudima kod Kjabe u Mekiji i Medini. Nemojte Allahu okretati leđa, budite mu zahvalni na tome. Isto tako, čuvajte se grijeha, da ne daj Bože čineći grijehe ne dođemo na nivo da naša srca postanu kao prevrnuta čaša. Isto tako gledajte na one ljude koji su ispod nas da bi Allahu bili zahvalni kada je u pitanju Dunjaluk, a kada je u pitanju Ahiret gledajte one koji su iznad nas. I znajte, braću moja draga, da je najveća nezahvalnost Allahu Đelešanu koristiti ono što nam je On dao na način kako je On nezadovoljan, odnosno na način kako nam je On zabranio. Molim Allah Đelešanu da nas učini od onih koji će biti zahvalni. Molim Allah Đelešanu da nas učvrsti na putu istine. Molim ga Subhanu Atala da pomogne našoj braći muslimanima ma gdje bili. I na kraju, Subhaneke, Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente ve etubu